cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Studijā Stella un Anģela. Kā šodien turpināsim lasīt soģu, jeb tiesnešu grāmatas trešo nodaļu, jo iepriekš reiz jau pieskārāmies tam, kā Izraels visu laiku ceļas un klūp, un caur šiem soģiem Dievs sūta glābēju, kad Izraēlis sauc uz viņu, kad viņi Dievu piesauc. Tad arī Dievs atbild un sūta šo glābēju. Un interesanti ir arī tas, ka Kā ir šis vārds tulkots krievu valodā? Tur ir spasiceļ. Un arī uz Kristu lieto šo apzīmējumu. Tātad cilvēki jau tiek sagatavot tam, ka reiz būs tāds glābējs, kas viņus atpestīs uh, reizi pa visām reizēm. Ну, nu, nu, bet sogi pagad ir spasāceļi. Ne, spasīceļi bija. Spasāceļi. spasīceļi bija vismaz... Uh, interneta versijā, krievu valodā bija spasīcēt. Bet es saku, ka viens ir <laughs> pestītais. Un... nu, nu spasaceļ attiecas uz tādu otrs vārds, kur mainās šis viens burts, attiecas uz tādu vienkārši uz sadzīves glābšanu, ka, piemēram, tur ir slīcēju glābējs un viņš izglābi tos neakurātos peldētājus, kuri tur nu ir iepeldējuši. Un jaunās derību skatījumā arī slogi Jā. ir mums kā spasāķeli. Var teikt, ka tiesnesis vai kāds, kas norāda tiešām šo lietu kārtību, jā, viņš glābi. Un jau runājām par šo glābēju, jeb soģi Ehudu, kurš sakāva no Mezopotāmijas ķēniņu, kurām Izrēļa dēli vergoja diezgan ilgi. Un kāpēc tad tas viss tā notika? Jo Izrēļa bērni pārkāpa kādu ļoti būtiska noteikumu. Viņi dzīvoja tur kanānieši, ketieši, amorieši, ferizieši, hīvieši un jebusieši vidū. Nu, šķiet, ka te ir uzskaitītas it kā sešas tautas, bet kopumā tās bija septiņas, un viņas ir minētas arī atkārtotā likuma grāmatā. Tiesneša grāmata arī paskaidro, kāpēc visas tās tautas netika izdzītas, uh, jo Izraēļa bērni pārāk bieži pievērsās grēkam un atkrita. Bet atkārtotā likuma grāmatā, 7. nodaļā, mēs lasām, tur tas septiņas tautas ir. Un uz kādiem noteikumiem kungs apsol tās izdzīt. Kad tas kungs tavs dievs tevi ievedīs tai zemē, ko tu ej iemantot, un izdzīs daudzas tautas no turienes – hetiešus, girgaziešus, amoriešus, kanāniešus, feriziešus, kīviešus un jebusiešus. Septiņas tautas, kas lielākas un stiprākas par tevi. Un tas kungs tavs dievs dos tev viņus. Tad tu tos sitīsi un nodos tos iznīcībai. Un tālāk jau ir noteikumi. Un tu neslēgsi ar tiem nekādu derību un nežēlos tos. Nesaradojies ar tām – savas meitas nedod viņu dēliem, un viņu meitas neņem saviem dēliem, jo tās novērsīs tavus dēlus no manis, ka tie kalpos svešiem dieviem, un tā kunga bardzība varētu pret jums iedegties un jūs piepeši iznīcināt. Bet dariet ar viņiem tā, izpostiet viņu altārus, viņa elku zīmes nolauziet, nocērtiet viņu elku kokus, bet viņu elku tēlus sadedziniet ugunīs. Un soģu grāmatā mēs lasām par ko piektais pants, tur mintās tautas, un sestajā pantā trešā nodaļā jau mēs lasām, un tie sev ņēma viņa meitas par sievām, un deva savas meitas viņu dēliem, un kalpoja viņu dieviem. Un tā Izraela darba arī to, kas ļauns, tā kunga acīs – un viņi aizmirst to kungu, savu dievu, kalpoja bāliem un ašērām. Un kas ir tas bāls un ašēra, to mēs iepriekšējā reizē nedaudz apskatījām un redzām, kā uz Izraēla dēlu saucieniem, un tur noteikti arī meitas piesauca, bērni piesauca to kungu, kungs lika celties šim glābējam, kā labi jaunākā brāļa Kenesa dēlām, kas tos izglāba. Un tur viņš ir karabadons, viņš izglāba ar zobenu spēku. Un viņš bija soģis Izrēlā un viņš izgāja karot. Un tas kungs nodeva viņa rokā kušanu rišatājiem un mezopotāmijas ķēniņa, un viņa roka smagi uzgūlās kušana rišatājumam. Tad zemē bija miers 40 gadus. Un tas ir ļoti ilgs, labs periods no nu vienas – paudzes tā dzīves ilgums, kā tolaik tas bija. Un atbrīvošana ir no Mezopotāmijas ķēniņa, jo viņa īstais vārds tur nav zināms. Drīzāk tur pat ir šim nosaukumam, kā ir apzīmēts ķēniņš, simboliska nozīme – Kušana varētu būt kušaītu izcelsme, bet tas režitājums no ebreju valodas apzīmē divkāršu jeb dubultu ļaunumu. Tas apzīmē ļoti ļaunu valdnieku, kas bija pakļāvis sev Izrēļa bērnus. Un 40 gadi, tas ir tāpat kā savā laikā Arī 17. gadsimtā bija Livonijas miers, piedodiet, 16. gadsimtā bija šis Livonijas miers, tāpat 40 gadu 40 gadi, tāds simbolisks skaitlis arī Bībelē, 40 gadus izredzētā tauta klejoja tuksnesī, un šeit zemē bija mīrs. Natnēls, tā kā viņš tomēr bija mirstīgs cilvēks, Kenes dēls nomira Izraēla bērni darīja to, kas bija ļauns tā kunga acīs. Tad tas kungs pastiprināja Māba ķēniņa varu pār Izraēlu, tāpēc, ka tie darīja to, kas bija ļauns tā kunga acīs. Jā, un šeit vēl varētu piebilst uh, par to, ka kuri tad bija, kuri tie bija tie kananieši, ja, kuri uh, eh, 5. panta Izraēla dēļ uh, dēli mita starp kanāniešiem, mhm. hetiešiem, amoriešiem, periziešiem, hiviešiem un jebusiešiem. Ja? Un mēs varētu atgādināt šeit no jau radīšanas grāmatas, tie ir Hāma pēcnācēji, ja? Hāma dēli, kurš Micraims, Pūts un Kanāns. Un viņi tātad bija tie, kuri bija, bija tajās zemēs. Mēs atceramies nosadēli. Ja? Jā, jā, un tur bija arī tādi dažādi notikumi. Tie bija Hama dēls, dēli, kur šis dēls slikti necienīgi izturējās pret savu tēvu. Bet šoreiz šo notikumu mēs neapskatīsim tuvāk, bet redzējām, tie ir viņa pēcnācēji. Un, un, ja mēs runājam par Moabu, jau, <laughs> jau par Moabu, jo te ir Moabu ķēniņš jau minēts. Mēs arī uh, var uh, izlasīt arī no radīšanas grāmatas, ja? pa lata meitām. Ja? Lāca aizgāja no coras un dzīvoja kalnos kopā ar abām meitām, jo viņš baidījās dzīvot corā un kopā ar abām meitām dzīvoja alā. Un pirmdzimtā teica jaunākajai, mūsu tēvs ir vecs un uz zemes nav vīra, kas nāktu pie mums, kā pieņemts visur uz zemes. Ejam, piedzirdīsim, piedzirdam mūsu tēvu ar vīnu un guļam ar viņu, un mums būs pēcnācējs no mūsu tēva. Un to nakt viņas to izdarīja abas divas, un tad sanāk. Tā kā sanāk, un pirmdzimta dzemdēja dēlu un nosauca viņu vārdā Moabs. Viņš ir Moabiešu tēvs līdz šai dienai un jaunākā arī viņa dzemdēja dēlu un nosauca viņu vārdā Ben Ami viņš, Am, Ami viņš, ir amoniešu tevs līdz šai dienai. Paldies! Tā kā šeit mēs jau iepazīstamies ar šo tautu cilts tēviem, nu un redzam, ka arī tā izcelsme tām ir nesevišķi galīta. Bet ar un... Nu, to visu Jā, no, no, no muhabietis, muhabietis Rut. Nā, jā, jā. Eh, eh, tā ir vecmāte, jā, Davidam. Tā jā. kā redzam, ka Dievs darbojas arī jā. pie šīm tautām, kuru tas sākotnējā izcelšanās Vecāpāt. mums varētu likties, nu, mm, nav sevišķi laba. Tāpat kā ja mēs skatītos arī Jēzus ciltsrakstu garo sarakstu, arī tur mēs atrastu vienu otru personu, kas šķiet nu, it kā neiederīga, bet redzam, ka Dieva žēlastība pieņem caur šo vēstījumu. Viņš parāda to, ka viņš pieņem savā žēlastībā visas šīs tautas. Tagad mēs varam jau iet pie Eglona. Jo kurš caur abietis bija? Kurš ir moabiešu ķēniņš, un viņš bija, ko mēs redzam jau šeit – ka atkrišana no Dieva un tāda ļauda darīšana izraisa sekas. Tas kungs pastiprināja Eglonu Māba ķēniņa varu pār Izrēlu. Tad kungs ir tas, kas dod viņam šo varu un padara viņu stipru. Un ir pateikts arī kāpēc. Un vienlaikus šis teikums atbild arī uz jautājumu mūsdienās, kāpēc tur tas viens vai otrs eh, varas vīrs vai ir tik spēcīgs un krīt tam otram virsū, jo, kā eh, raksta apustulis Pāvils, neviena īsti taisnīga pasaulē nav, un dažkārt gan cilvēkiem pašiem, gan pat tautām jāskatās savā vēsturē, kurā posmā ir notikuši šī atkrišana no kunga, uh, un jāpievēršas viņam, jo tad arī viņš palīdz. Nu, tāpēc, ka tie darīja to, kas bija ļauns tā kunga acīs. Nu, Neglons, kā redzams, ir bijis arī visai prātīgs politiķis. Viņš veido stipru tādu koalīciju, sapulcina pie sevis Amona bērnus Amaleku, cēlās un sakāba Izrēlu. Un viņi ieņēma temarī. Tā tad viņi ieņēma tur arī kādu apdzīvotu vietu. Nu, šajā gadījumā plašāk neizvērsīsim, kā tur tas karš izrisinājās, jo eksegēta par to ir arī vairāk domājuši, kādas tās vietas bija. Bet būtiski ir tas, ka Izraela bērni kalpoja Eglonam Moāba ķēniņam visai ilgi – 18 gadus. Nu, kalpoja tas nozīmē, ka viņi – viņ, kad šī viņu zeme bija viņa pāraudzībā un viņi maksāja viņam nodevas gan finanšu līdzekļos, gan arī graudā. Varēja būt eļļa, graudi, arī vīns, dažādas lietas un tas, ko Izrēļa atrāva kalpošanai savam dievam, tagad nonāk nu, māba ķēniņa rīcībā, un viņš ir stiprs un var to izmantot arī, lai pagodinātu savus dievības, pa ko, kā redzam, tālāk viņš tur ir tie viņa elku stabi. Arī šeit mēs varētu vēl izlasīt no Jāņa evaņģēlija, no 19. nodaļas 11. panta. Jēzus atbildēja tev par mani, eh, tā, Pilātam. Jēzus atbildēja, tev par mani nebūtu nekādas varas, ja tev nebūtu dota no, va, eh, no augšienes. Tādēļ lielāks grēks ir tam, kas mani tev ir nodevis. Tātad arī šeit mēs varam saprast, ka 18 gadus uh, Dievs pieļāva, jā, ka nu, Moabs... Dievs uzturēja stipru jā. eglona varu un pieļāva, ka šis Moabs pakļauj ievāc nodevas. Un ka viņš valda, nu, var teikt, okupants. Tādi, tāds pats, kā arī vēlākos laikos mēs esam redzējuši un arī e, šeit esam piedzīvojuši. Un tad atkal sākas, ka Nu, tauta sāka nāk pie brekt. prāta. <laughs> Tauta nāk pie prāta tāpat kā bērns, kas ir dabūjis pārmācības stundu, nāk pie prāta, un šī 18 gadu ilgā dieva pedagoģija tomēr strādā. Tad Izraela dēļ brēc uz Jā. kungu, un kungs lika celties viņu glābējam, Biņģamīnietim Ehudam. Un šis vīrs bija krēlis, un Izraela bērni caur viņu sūtīja nodevas eglonam Moab ķēniņam. Un Ehuds sev izkala apus griezīgu zobenu olekti garu. Viņš to apjoza zem savām drēbēm pie savas labās puses gurniem. Un nu, tā kā ja arī kāds tur vērīgāk uz viņu paskatījās, toreiz tās drēbītes nebija tādas tik plānas un plikas kā mūsdienās, nevienam pat sapņos nevarēja nākt, kad nepareizajā pusē ir zobens. Un Bet viņš nāca tomēr no sākuma ar dāvanām. Jā, viņš tad, nodevs, viņš maksāja tās nodevs. Tur jo, bija viņam arī dāvanas. Jo, eh, acīm redzot, viņš ķēdiņam. bija. Un tad mēs varētu izlasīt no atkārtota likuma grāmatas no tā, tā, tā, 16. panta. Vis, visās vietās, ko kungs tavs dievs tev devis, kur tu mīti, iecel par savām ciltīm tiesnešus un virsniekus, lai tie tiesā tautu ar taisnu tiesu, nesagrozi tiesu, nerīkojies kādam par labu un neņem kukuli, jo kukulis gudrā acis padara aklas un sagroza taisnā runu. Jā, tur ir runa par korupciju. Es nezinu, kā ir tajā tulkojumā, jo šajā tulkojumā, Bībeles biedrības tulkojumā, 3.17 ir rakstīts tā. Un viņš nonesa eglodam, māba ķēniņam nodevas. Bet eglods bija ļoti resns vīrs. Kad ehuds bija nodevas, nodevis, tad viņš atlaida ļaudis, kas bija nodevas nesuši. Un nodeva ir nu, tas pats, kas eh, mūsu valstī arī ir vai nu nodoklis vai valsts nodeva. Tātad starp eh, Eglons bija izvirzījis šīs prasības, un, man, kas Izrēliešiem mums, Manā jādara. grāmatiņā ir Jā. Bībeles uh, svētajos rakstos uh, soģu grāmatā 17. pants. Viņš pienesa dāvanu moba ķēniņam Eglonam, bet Eglons bija ļoti resns vīrs. Kad dāvana bija pienesta, viņš aizsūtīja projām ļaudis, kas bija nesuši dāvanu. Un vēl varētu izlasīt no izceļošanas grāmatas. Neņem kukuli, jo kukulis dara ierēdņus aklus un sagroza taisnīgas lietas. Tātad, kā dāvana Nu šeit, nu šeit ir jautājums par tulkojumu, vai tā bija tāda kā kukulis tautas dzīves atvieglošanai, vai tās bija nodevas, kā arī mēs maksājam nodokli, mums atvelk to, patīk vai nepatīk. Tur ir eh, būtiski šis jautājums, kas tas īsti bija. Kaut gan tai laikā Ebreju tā valoda tā būt. bija dāvana. Šeit arī Krievu valodā ir padņos uh, Dari Eglonu. Da. Un tas varēja būt arī dāvana pēc vienošanās, kā īsti nav saprotams, kā šo dāvanu interpretēt, vai tas bija kukulis par kaut ko, vai tas bija tās dāvanas, ko Eglons un pieprasīja tā, ka, regulāri. Un tā, ka viņš bija tāds korpulents, ļoti uh, Eh, liels un resns, tas arī varēja būt garšīga dāvana kaut kāda. Nu, tur varēja būt daudz kas tāds, nu, <laughs> Jā. kas viņām patika, un iespējams, ka šoreiz viņi it kā sūtīja kādu īpaši patīkamu dāvanu, un šķiet, ka Ehuds bija tā tīri labā cieņā pie Eglona. Tad var būt arī šāda lieta, nenotika pirmo reizi. Nu un Ehuds saka, man ir kāda slepena vēsts jānodod tev ķēniņ. Un tas sacīja klusu. Tad visi viņa kalpi, kuru viņi stāvēja, izgāja ārā. Ehuds iegāja pie viņa, bet viņš sēdēja vēsā augštelpā, kura viņam bija atsevišķi nodalīta. Un Ehuds viņam sacīja, man ir tev jānodod dieva vēstījums. Tad Eglons piecēlās no sava sēdekļa, un Ehuds izstiepa savu kreiso roku un satvēra zobenu no labajiem sādiem un iedūra to viņam vēderā. Kā gan asmens, gan spals iegāja viņā, un tauki ieslēdz asmeni, jo viņš neizvilka zobenu no viņa ķermeņa. Nu, šeit ir atkal šis moments, kas it kā uh, mulsina, nu, tā lasot mūsdienu cilvēka acīm, nu kas tad tas ir? Tas ir vispārējais atentāts un slepkavība, varētu tā teikt. Iegāja un vienkārši nodūra mābu likumīgo valdnieku. Un pie tam bija atnācis ar kaut kādu dāvanu, lai novērstu ķēniņa uzmanību. <clears throat> Taču vārdi man ir tev jānodod dieva vēstījums – Šo lietu maina tie norāda uz to, ka Ehuds ir rīkojies dieva iedvesmots. Un šie vārdi pievērš uzmanību arī fragmenta, fragmentā rodamam garīgajam vēstījumam, kas tad īsti ir resnums, tas zobens un kā mēs vēl zobenu varam saprast. Jā, un šeit mēs varētu izlasīt no efeziešu uh, Pāvila vēstules efeziešiem no 6. nodaļas. Un beidzot, esiet stipri kungā un viņa spēka varenībā, bruņojieties ar visiem dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī vēlna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Ņemiet visus dievu ieročus, lai jūs varētu stāties pret ļaunajā dienā, pretī ļaunajā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Tad nu stāviet stingri, apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par miera evaņģēliju. Pie visa tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgas bultas. Uzlieciet pestīšanu, pestīšanas bruņu cepuri un tveriet gara zobenu, Dieva vārdu. Paldies! Un šeit varam tieši jau papildināt to vēl ar vēstuli ebrejiem, 4. nodaļu un 12. pantu, kurš saka, jo Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu locekļus. un smadzenes, un ir doma un sirds prāta tiesneses. Tiesnešu grāmatā mēs lasījām, ka Dehuts ir izskalis apusgriezīgu zobenu, Olekti garš, nu tas ir apmēram 50 līdz 65 centimetri, uh, Un, kā redzam, tad uh, eglonam tie tauki ir bijuši milzīgi lieli un biezi, ka tas zobens iet iekšā, bet uh, tik un tā uh, nonāvē šo ķēniņu. Un te jau mēs tiekam pie tā, kas tad īsti ir tas resnums. Vispirms jau mēs to sa saprotam tā, ka ķēniņš 18 gados uh, Eh, un no visām nodavām un dāvanām bija labā dzīvē krietni nobarojies tīri fiziskā plānā. Ēd, ko gribēja, darīja, ko gribēja, un tā tad attiecīgi bija iemantojis ļoti, ļoti labu barojumu, un kā redzam, ka viņš tur uzturas pat tādā atsevišķā istabiņā, un kur iet ehuts ar šīm dāvanām, bet te varam saprast to arī kā tādu garīgo aptaukošanos, ka cilvēks paliek arī savā garā tauks, viņam ir ērti un labi, viņš labā dzīvē paliek nejūtīgs jau pret Dieva dotiem impulsiem un nejūtīgs arī pret viņa likumu. Un svētie raksti runā par šādu garīgo aptaukošanos, kas iet roku rokā arī ar šo miesas aptaukošanos, jo tā labā dzīve izraisa attiecīgās sekas. Un, piemēram, īģepa grāmatā mēs 15. nodaļā varam lasīt, ceru, ka atšķiršu, Piecpadsmit, divdesmit septiņi jo cilvēks pats savu seju ir apklājis ar saviem taukiem un uzbriedinājis sev resnu vēderu un jau dzīvo ārpus likuma izsludinātās pilsētas namos, kas nav apdzīvojami, kurus bija paredzēts pārvērst par drupu kaudzēm. Un arī ir... varētu lasīt no atkārtota likuma grāmata, grāmatas 32. Mm, panta. Mans mīlulis aptaukojās un sākas pārdīties. To aptaukojies, apvēlies, pietūki un atmeta dievu, kas viņu radījis, noniecināja savas pestīšanas klinti, darīja viņu greisardīgu ar svešiem dieviem – ar preteklībām viņu kaitināja. Tātad arī šeit, nu, Moabs, eh, Moaba kēniņš, ja, eh, Eglons, viņš jau mm, arī kalpoja bāliem, ja. Nu, viņš, va, Tātad viņš, viņš bija jau pielūdzēs, viņš jā, pagāns bija. Jā. Tā kā, tad, bet eh, tas arī mums, tas vārds par to, ka, Tas bija atkārtotā grāmata 32.15. Jā un cik ļoti atšķiras tulkojumi arī šeit mēs redzam manā Bībeles biedrības tulkojumā ir, kad Ješuruns aptaukojās. Viņš spēr, tu kļuvi trekns un tukls un resns. Tad viņš atstāja Dievu, savu radītāju un nicināja savas pestīšanas klinti. Tie viņa dusmoja ar svešiem dieviem, ar savām negantībām tie viņu kaitināja. Un tālāk jau pat ir – Un kā tur ir, eh, piemēram, 17. pants, man ir tie upurēja ļauniem gariem, bet ne dievam. Tiem dieviem, ko tie nepazina, tiem jauniem, kas agrāk nav bijuši un ko jūsu tēvi nav bijušies. Nu, nu bieži vien ir tā, ka kas ir dievs, tas ir vēdra dievs. Jā, kad tavs eh, dievs ir vēders, arī tā mēs esam – lasījuši rakstos, un par taukiem, ka tie saistīta bezdievību, arī 73. psalmā mēs to varam izlasīt. Un 73. psalms. 6 līdz 7. Tādēļ arī augstprātība ir viņu kaklarota un varmācībā viņi tēpjas kā drēbēs. Nu, tā kā ir minēta gan augstprātība, gan varmācība, un šķiet, ka pie, eglo, pie ķēniņa eglona abas divas bija atrodamas, taukajā sejā spīd viņu aizplūdušās acis – tajās atspoguļojas viņu sirds domas. Un arī Ecehela grāmatā vārds, Dieva vārds saka 34. pants. Tā saka kungs Dievs par tiem. Es spriedīšu tiesu ganāviem, gan auniem un āžiem, tādēļ, ka jūs visas vājās ar pleciem grūstat un badāt ar ragiem, un esat tās, uh, iztrenkuši ārā. Es glābšu savas avis, tās vairs neplosīs, es aviem spriedīšu tiesu. Dievs glāb savu tautu, un uh, arī Ehūds paliek guļ, uh, uh, Egons, Eglons paliek guļot, ja, un viņa sardze guļot. nepamana, kā Ehūds iziet, un pazūd. Iziet un pazūd, ļoti vienkārši aiziet sardzē garām un var teikt, ka ar egloni ir noticis tās, par ko runā Jēkabs savā vēstulē piektā nodaļā. Nu tad bagātnieki raudiet un vaimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Un piektais pants, var teikt, tieši pat norāda uz to, kas tad ir noticis ar ķēniņu eglonu. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās, jūs esat savas sirdis barojuši kaujamai dienai. Jūs esat pazudinājuši un nokāvuši taisno, viņš jums nepretojās. Šai gadījumā eglona nodarījumi, pāridarījums arī Izraēļa bērniem, cīm redzot sasniedza to mēru, kad viņš to savu sirdi bija nobarojis kaujamai dienai, un šī tiesa tika spriesta ar Ehuda uh, roku, kurš, kā jau mēs varam manīt šajā tekstā, bija kreilis. Bet Ehuds aizbēga, kamēr Jā. tie vilcinājās, viņš jau bija pagājis garām akmens tēliem un aizbēdzis uz sēru. Tur nonācis viņš pūta rāgo Efraima kalnos, un Izraēla dēli kopā ar viņu devās lejā no kalniem, un viņš to priekšgalā. Viņš tiem sacīja: Sekojiet man, jo kungs jums ir nodevis jūsu ienaidniekus, moabiešus. Viņi tam sekoja un ieņēma Jardānas braslus uz moba pusi un nevienam neļāva celties pāri. Toreiz viņi sakāva visus moabiešus, ap desmit tūkstošus vīru. Krietni spēcīgi karavīri un neviens, visus spēcīgus jā, un stiprus neviens pats neizbēga. Todien Izraels pazemoja Moaba, tad zemē bija miers 80 gadus. Un nu, tātad zemē bija miers ļoti ilgu laiku, un Parasti šādas, kāpēc arī šī kauja tik viegli varēja būt veiksmīgi izrēliešiem, tā laika pasaulē, ja ķēniņš bija nogalināts vai kritis, tas karēvis un tautu, var teikt, dezorientēja. Tas noved viņus pat zināmā panikā. Un to Dievs paveidza ar Ehuda, kas bija pat krēlis, roku kā viņš kā normāli karā iet nevarēja. Šis uh, nepareizais roku sadalījums, it kā viņš rīkojas ar kreiso, viņam normālā kara darbībā varēja pat traucēt pēc uh, dažu eksigētu viedokļiem, pat it kā viņam tā labā roka nebija īsti derīga, netika vesela. Bet dievam tas nebija šķērslis, teikts, likt viņam celties kā glābējam Izraēļa tautai, un caur viņa rīcību nodibināt šo 80 gadus ilgo mieru, tātad gandrīz veselu gadu simtu izrēlieši dzīvoja mierā. Bet kādi būs nākamie soļi, to jau redzēsim nākamajā raidījumā. Un šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anžela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.